بوك 2. هوك شست شست آلا Читать и писать. Читать и писать. Дичан ан. Я читаю. Я читаю ดิฉันอ่านจดหมาย я читаю букву, я читаю букву ดิฉันอ่านคำศัพท์ я читаю слово, я читаю слово ดิฉันอ่านประโยค я читаю предложение, я читаю предложение ดิฉันอ่านจดหมาย я читаю письмо, я читаю письмо ดิฉันอ่านหนังสือ я читаю книгу, я читаю книгу ดิฉันอ่าน я читаю, я читаю คุณอ่าน ты читаешь, ты читаешь เขาอ่าน он читает, он читает ดิฉันเขียน я пишу, я пишу ดิฉันเขียนจดหมาย я пишу букву, я пишу букву ดิฉันเขียนคำศัพท์ я пишу слово, я пишу слово ดิฉันเขียนประโยค я пишу предложение, я пишу предложение ดิฉันเขียนจดหมาย я пишу письмо, я пишу письмо ดิฉันเขียนหนังสือ я пишу книгу, я пишу книгу ดิฉันเขียน я пишу, я пишу คุณเขียน ты пишешь, ты пишешь เขาเขียน он пишет. он пишет